Irulek giko sormarkak beraz antolatzen du, animazioetaz eh, mintzatko gira bigarren partean, baina eh, berbada zurekin lehenik bat egitibar garai, bio masti zainazira lasan, arbaz mintza egiten lehenik, jakina da bazterrak idorrak direla, ze ondorio aurtengo ustari begira? Bon, lehenik egunan, eta bon, primadera aski, aski hona eh, euri, bon, euri parastat egin du... Ahantzia da hori, eh, Janik. <laughs> Primaderan izan dela euria, ados. Bai, izan da euri eta aroa aski freskoa ere, eh, eta bero eta bo hori eh, horrekatu izan da. ba, hori, berda, hori berda pentsatuz eta maztia edera da aleike. Eh, Horrek uh, salbatu du? Udako idorte hori? Mm, bai, bai, bai eta ez. Uh, deia, uh, uste, base onbat badela, uh, bada, bada usta aski edera, lilia ez zuen izierri ongi pasatu, Baina, bon, bada, bada usta eder bat, bai, guai, e, uh, euri sortat behar laike, uh, uh, pikoren eta larri azteko, eta diusa... Eh, Hori baita anoaren uh, ama, e, dut uh, eh, berdura euriekin. Eta zementura da beraz, ez baliz euririk hor uh, urriko, urrian baita usta. Bez, uh, ze kantitateetan gutio? Bai, e... bai, eta karitatean ere, uh, pixkat blokatzen da, ere ur eskasarekin, ez baitu funtzionatzen uh, behar demezala, eta la, behar du gura ongi untzeko, ez da, untzen, Irurikiko sormarkak antolatzen duela, eta zu instalatu zinen bio mollean, eh, ez zain noiz, susen? 2008an. Ah, hasten da, bai. ez? Eta uh, <laughs> eh, gaztia baina, bon, pasatze hori edo instalatze horren ondutik, sortzi urte pasadira, bon, content? Bai, bai, zinez. Ba. Ah, Autuaz content, uh, eh, autu logiko bat izan zen, harike eta ba, Hala. Eta auto hori zergatik egin zinuen, jakinez sohmarkan, eh? eh sohmarkaren araudiak segituz, behar da sinpleago izaiten altzen? Ba, sohmarkaren araudiak ez dira eh, hain, hain, zehatzak, hain komplikatuak, eh? eh respetatzeko. Biologikoan, eh, bon, aski erresa da, ez Hala, gaitzaren, gaitzaren problema, beti hori, tratamenduak, mitreola, hala, beti, behar da, kasu egin izan maiten den. Eh, Sulfito gutio, hori da? Uh, guti xau, bai, eh, bai, bai, guti xau, anu, anu mailan hori, eh, bai, bai, guti xau dugu. Eta zer izan zen autoren arrazoina eta zer ekartzen dauzu? ni bordelen aizan iz laurtez lanean, eta han, hala, uh, egia jambeot, uh, <laughs> kimiko hutsan aizan iz, eta eta bon, nuen bat egogorik eh, gauza berean egiteko, eta gainera unat dinintzela iberriz, eh, izan nintzen eh, ahetxea txaldean, eta ambiologikoan ziren, eta egia gogoa eman zautala lan molde hortan hartzeko. Mhm. Eta ikasketak ere hortan egin zinituen edo bidez kambiatu zinuen, nola prestu zentzuretako? Ez, egin zinituen bi urte uh, bts bordelen, blanko eta gero la urtez hain zan nintzen lanean, eh, han egon nintzen. Ikasteko, zenta bon, bordelen eh, kimikoan ari dira, baina gero landare, landarearen gainean lanean hartzeko, eta bon, onak dira, eh? kultura bada, maztianen kultura, eta han itxikasi dutan. Kimikoan ez denak zonbait zua da ere? <laughs> Ez ditu defendiatuko, baina... Eh, zonbait, bai, zonbait ari dira ari ziren nian nintzelaik eskolan, Eta, guai, gero eta gehiago, eh? denetan bezala, eh? frantzia guzian, eh? ari da ongi garatzen eh, biologikoa. Mm -hmm. Mastiaren eh, eh, mintzatu gira, behar behar sohmarkaren eh, osagarria ipatzen baginu, maila behar da gehiago komertzialean. nola ikusten duzuzuk eh, gaur egun zertan da sohmarka? Be, eh, sormarka ongi, ongi doa, sormarka tipi bat eh? ez dugu uh, diru handirik, uh, promozioa egiteko sustut, beste sormarker uh, komparatuz uh, uh, budjeta da, eta bon, ditugun ahalekin ari gira, egia ezan, me saltzapenak eta izigarri, uh, onak dira, saltzen dugu iziarri reski, uh, ano eskas, eskasa da, eta hala nuke ginuke pizkat garatu eh, sor eh, gazteak eh, instalatzeko eta ano gehiago kaiteko eta sor baten uh, Bultatzeko behar da gehiago kantitate egin, hori da, hori dugu pixkat limitago. Elburua, mazti gehiago landatzea litaike eh, ondo kortetan? Bai, bai, bai. Ba, hori zaila da, Jakinez laborantza, ardi eta behi duen horiek, ez zituztela beren pentze horiek aireski <laughs> uh, lasatzen edo, edo alokatzen, eh? eta ala, ez da, da bate Lur problema eh, handia da hori, irulegin. Bai. Sormarkak badu bere ere moi eta hala ere, beste lekuetan eh, izaiten alda, izai, posibilitza mazti izain izeitea ipar euskal egian, eh? sormarkatik uh, eh, kanpo, ere mu kanpo, edo zaila bilakatzen da jende horientzat. Bada, gero behar da, uketien duzu, ez duzu behar hori uh, maiko anoa, en vende table edo vende France, eta behar da komunikazioan izi hona izan. Bada bat egu eh, guinan eh, dena, eta bon, komunikazioan izi hona da. Eh, hortako e, saltzen du bere arnoa izi erreski. Gero, lanatzen baduzu maulean edo beste nun bait, bon, dut zailago dela. Jakinez ez duzula sormakaren uh, irudi hori ibiltzelan, hori eh? uh, kasego egin dugu izi Ez dugu utziko norbait uh, gure irudiaren ibiltzerat. Uh, nola nahi. Gure gomitekin segitzen dugu goizuntan iruleiko ahnoaren besta aipatzen, eh, horretarazten dugu, gurekin direla batik ibar gara zaina eta lagun arte konpainiako maite garra aste buruntako bestaren aipatzeko. Hala eta mastietaz eta sormarkaz eh, horrekin uh, bururatzeko, batik ibargarai, untsa saltzen dela, hala, kantitateetan ere uh, azken urteetan, ezin zinornituz, nunbait, zer, da profila udatiak eh, hainitzek erosten dute, edo hala ere bauzue mm, klientela fidela? Bada denetaik. Pestatzen dut, eh, saltzen dugula bai eh, udatia jer, ustatu, eh, uh, kabista, uh, saltzen dugu atzerian ere, uh, nik ez, <laughs> nire mailan hono, bana, eta bala, ez da profil berezidik, eh? me saltzen dugu egia gehiago udan, uh, bakantzeta egiten dien horiek, hemengo uh, jende Hori da pixkat eh, gure, eh, gure arazoa ere. Egin nuke gehiau uh, garatu hemen, hemengo saltzapena. Eh? dugu uh, guk ere marra gehienik egiten ere, uh, ustatu horiek eta merkeago saltzen baitu guan Hori da pixkat gure helburua. Hortako besta hori importanta da uh, hemengo jendea ekajarazteko eh, gure sotuen eh, bisitatzeat eta anuaren jastatzeat. Lotura egina duzu, beste azmintzatuko gira, eh? ostirale eta larun bat eh, untan, eta ustartu duzu aurten, iruliko sohmarkak eta lagunarte kompainiarekin, pixkat alde artistiko hori nahi diozue gehitu pestari, behar bada maitek espikatuko dugu, maite garrak, bez, uh, ala, Bon, be, arnoaren mundua, masti, mastiak eta musika eta dantza, edo, musika berezik hor, e, ustartzen aldirela, bez? ze nolako nahasketa asmatu duzu? Eh? beraz, be, hasteko behar behar nola ezagutu diren bi mundu horiek. Uh, be batit dintzen ikustera organik orgestraren uh, e, konzertua, abenduaren uh, e, jaz, abenduaren emezortzian uste dut. Eta bon, haitan alduzu, uh, e, baitatu bai, baitatu nuen, biziki, hala. Artista mundu hori, eta... hala, Zigarri, sartzen da musika hortan, eh, eta hartzen zitu, eh, <laughs> eta zitu guztien kontzertu guzia eta ba, maitatu nuen zigarri. Eta ara piuskanaka arizan ginen hola eh, kalakan, eta zendako ez egin zerbait marztiaren pesta horren zat, eta ala egintugu bilkurak ezagutu gira, e, eta huartu gira biziki untsa pasatzen zela gure artean, ber, ber mintzatzeko moldea dute artistek eta marzti aski ahi da. Eta gauzak biziki untsa pasa dira, eta hola, muntatu dugu programa hori alduden asteburuko. Mm -hmm. asiz, eta dokumental bat edatuko da, bai, doni beraz... banegraziko, boban zinegelan. Bai, beraz hasten da hostiral atxean, behatziontan izan da filma ala la Source du Vin, Uh, gero izanen da äh, bilika, uh, bilika bikotearen konzertua, hori da Didier Tursari akordoian eta Christophe Iriart uh, hau txata perkusioetan. Eta bihar egunean beraz izanen. Bai, ba, gehituko dut. Uh, ah, bai. Bai, bat ere... Uh, eh, uh, eh, Bakotxak bere... Bai. <laughs> eta da... Uh, hemen eskola jastaketa bat. Voilà. Elgarrekin ere erakusteko uh, gukere ah, nahi dugula. Uh, Arnoaz gain, eh? Bai. Kintua, oso eta... Espeletako bipera. Hala, hori filmatik landa. Hala, hori nomak erriko dekaitzeko. Gukere jastatuko du. Bai, du <laughs> baiet. Eta gero bez larumatian uh, eh, etxalde bisita? Bai, beraz, uh, eh, maztizainek uh, eh, uh, ateak idekitzen dituzte uh, aian saietan eta maztietan, beraz, uh, jendek egiten alute uh, ibili uh, maztiz bisitatzeko, jastatzeko, eta izanen dira musikarian improbisaketak. beraz, goizeko amekak terditan eta atxaldeko lauak terditan. Uh, binaka orkestra, uh, uh, orkestran badira abami, musikari, eta hor badira uh, sei uh, saia idekiak. Beraz, uh, ala, banatuko dira binaka, eta hariko dira ola, sai guzietan, uh, izanen da itzuli bat olaiteko. Mm Hori -hmm. la, larun eta gero haratxean uh, itzordu amankomuna, eganen dugu? Bai, denak uh, belkartzen gira zazpiak terditan, mazti zain guziak, uh, nahi duten guziak, kontzertu handiaren zat hori da baigoriko sotoan, uh, zazpiak terditan. Orientzat eta izenik eman behar da intzinetik, obe? Bai, konzertuaren zat, uh, eh, eh, mugatuak baitira. Obe dira, hala, uh, intzinetik hartuik, uh, garazi eta baigoriko turismoa buregotan, dituzue uh, sartzeak, hala. Hala. Eta mm, aipatzeko behar bada berriz sohmarkarat itzultzeko, iruriko arnoaren sohmarka, Beste sormarkekin, argnoaz ari naiz, ze hageman mota duzue, bada, la ere mm, sormarken arteko lotura? Mm, ez hainitz. Ez, egin erran eh, ez da lotura ondilek. Kasi konkurentzian baitzizte edo? Bai, bai eta ez. Gure, gure maila tipian, eh, ez duzte <laughs> dugula bestean beldurik, baina uh, ez da konkurentzia ondirik, baina ala, gu, erzen eh, dugu bezala, lanena egira <laughs> buru belarri, eta ez dugu sobera ahreman anitz, anitz, beste sormarkekin. Ala. Iruriko nuen eh, pesta izanen dela ustira larun batian, eh, alde artistikoa eta animazioaz uh, eh, mintzatziko gehiagoren jakiteko, beraz lagunartek badu bere webgunean ere, o egitarra wari bruzko seita loturak eta... Bai, bai, denat sumaitan alduzue gure webgunean, uh, ubebikoitza iruadiz lagunarte.org. Hala, bez, enustez pesta eipatu dugu aru edeja, eh? maiten dute hor, <laughs> ez? Bai, bai. Egun hor dako bai, gero biamunean neuri egiten badu, hala pausatuko gira. Hala. Eta go, gozua, hala. Hori gozua bederen eh, beroa undiak pasatuak izanen dira ostiral eta larun bateko, diotenaz biztan da eniso bera ingaiatuko, eh? gero <laughs> ez dut historioik nahi. Eskertuko zaituztegu, horretaraziz maite garra, beraz, lagun arteko konpainako kide zirela, eta batiki ibargarai eh, bioma hasti zaina, hola egiten da? Mm, bai, bai. Edo maasti zaina. Maasti zaina, lasan, eh? Zuk, eh, lasan, bai. Uzu, eta uh... nuke eh, behar dugula, denen beharra gure eskomarkaren uh, garatzeko, eta hola. ez, ez da beldurtu behar, uh, ateak dira, din eta gure lanaren ikusteko, Guri plazerin nindau zinez jendein ikustea. Hala. Un, un be mire esker, eta pesta hon, zuer? Zuri, esker.